şeyin değerine göre değer tanımlı yani bir şeyin değerine kadar yüksekse onu bilmenin değeri de o kadar yüksek olur yani bu ölçen bile bölgeler yaşantımızda bile maruz olan yani ne diyor mesela e, bir ileri çıkmaya bir ilim diyor ilim değil diyoruz doktorluk da değildir ama doktorluk ilmi aslen çöpçülük ilminden daha şereflidir çünkü çöpçülüğü öğrenmek için çok dışarıda sarf etmeye gerek yok ancak doktorlukta böyle değildir yani bir şeyin değeri ne kadar yüksekse sosyal yaşantımdan bahsediyor onun dinin değeri o kadar yüksek dinin, dinin mevzuları alt Allah subhanahu ve teala'dan daha değerli hiçbir varlık tutuyor daha değerli hiçbir varlık olmayınca onu bilme ilmi de bilimlerin en şerefli o yüzden İmam Kayyum Rahimullah diyor ki el ilmi bir şerefi bir şerefi malum ilim bilinen şeyin değerine göre şerefine göre değerlendir Allah subhanahu ve teala varlıkların en şereflisi bu de inşallah en şerefli ilimlerin müşterilerdir şimdi genelde değil yani derslerinin e, zamanında birçok dersler yaptık yani bu dersleri takip eden kardeşler var mı biliyorum o derslerde her zaman söylediğim buyurduğum bir var onun gücü kısa da burada e, tekrar edeceğim ama sonra derse geçeceğim inşallah bir katma daha edeyim şimdi İbn-i Rahim olan dediği gibi hiçbir fırka yok ki hiçbir fırka yok ki İslam'da kendisinin bir delili olmuş olmadı hiçbir fırka yok İslam'da mutlaka kendisinin bir delili olmuş olmadı Böyle sorun delili binlerce rivayetler ayetler ısrar bir delili var delil hiçbir fırka yok benim oturduğum mübalağa yapacağım benim oturduğum insana 73 fırka var bilirsiniz ben İstanbul Fatih'te oturuyorum nasıl bir yer olduğunu bilirsiniz 73 fırka var inanın ben orada batını dahi gördüm İslam'a gelmiş geçmiş en sapık en zararlı fırkalardan bir tanesi batını bile gördüm Bakın batından ne der? Namaz yoktur Oruç şey yoktur Ben hiç kabul edildim yani burada e, onların mantığıyla her zaman insanların münakaşaya girebilir münakaşaya girip kabul bir şey yani belki çok kolay gelir ya Allah Teala demiyor buna mantığını bir batını diyor kendi mantığıyla çözüyor tabi yani buradan neyi kastediyorum hiçbir şey fırka yok ki belli olmuş olmasın ama işgal noktası neresi bu bölümün parlılığı bu bölümün parlılığı ne kadar sonucu burada işte yoksa bölümü olmayan bir fırka yok mesela derslerde devamlı ben bunu yaparım mesela soru cevap bu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in memnunidir mesela ben ki ya Muaz etmedi iman hakkullah aleyhullah ey Muaz Allah'ın kulları üzerinde hakkına dediğim gibi Resulullah'ın ne diyor bu devamlı bunun pratik yapmıştır yani bu kadar meclisi bir ders veya kitabı bir ders faydalı şudur ancak bunu yaşayarak veya örneklendirerek bir ders eğer işlenirse o zaman olay ayrı bir boyut kazanır insanların zihninde mevzular daha şey daha ilmi tasavvur edilir şimdi mesela bunu e, işlere sokma adına yani buradan mesela kısaca e, bir tane şöyle bir soru sormak istiyorum ortaya dinin cevabı şimdi Kur'an'dan biraz dinlerden bir delil istiyorum bunları anlamak lazım bir delil istiyorum en güçlü gördüğünüz delil Allah subhanahu ve teala'nın semada olduğuna dair en güçlü bildiğiniz delil yani Allah semadıdır Kur'an'dan ve en güçlü gördüğünüz delil söyleyin eğer usul olmadığını onu bakın yani çürütmenin ne kadar basit olduğunu görün eğer deliller usul üzerine bina edilmedi kim e, bunu derin şey söylüyor Mahaviçlerin öyle anlattım Allah teşekkür ederim Tamam, fazla yaşında Rahman alel arş Tamam, tavuk suresini aldım Bir de cari adını aldım İçin yaşıyor olduğu için Rahman Şimdi de diyor ki Rahman alel arş Rahman arşı Şimdi birazdan bunu göreceğiz ki istivanın Arap dil edebiyatında hepimize söylerler. Mukarifler her zaman bunu söyler. Bu anlatırlar da haklılar da doğru. Derler ki istivanın Arap dil edebiyatında 15 manası var. Sünder 16 manası var. Sünder 21 manası var. E doğru. Var istivana kadar bir tane manası var. Birazdan göreceğiz nasılandan bir sürü ayet okuyacağım. Hepsini istiva geçiyor. Hiç kimse olmak diyor. Bir tane düşmek istivanın olduğunu. Ne yapacağız? Ne olur? kolay değil mi? Ben diyorum ki İslam manalarından bir tane de istila istila yani çözmek kolay usul şey olmadıktan sonra çözmek çok kolay zaten sen neden aracın 15 manasından şey İslam'ın 15 manasından veya 20 manasından bir tane manasından bu şimdi bunu da hepimiz biliyoruz İmam Zahir samimi bir insandır İmam Mevli samimi bir insandır İmam Sözde samimi bir üzerine altın harf yazdırılmış insanlar Peki bunlar bir hareket edilmiyorlar mıydı? Mesela cahilin semada olduğunu Allah semada olduğunu insanlıkta bu hareket Ne verilmiyor mu? Biliyor şüphesi çünkü müşer verilmiyor Nasıl insanlar samimi sorunma gördükleri halde sebepsiz inanmıyorlar bu konuda? Ya tevhid edeceksin diyorlar ya da takdire gideceksin, işini boşaltacaksın diyorlar neden? Çünkü bu kadar bu kadar basit değil yani rivayet var olay bitti değil herkesin elinde oluyor herkesin elinde o yüzden bu dersimizde böyle işte Allah'ın farklı olması var evet bütün rivayetleri Allah'ın öyle var bütün rivayetleri şey. senin elinde uygulamadıktan sonra bir rivayet veya on rivayetin olması hiçbir şey var. etmez eğer onun için de üzerine bina etmiyorsan tamam mı? Zariye arasında öyle yani Zariye arasında bunların mantığında ne diyor mesela eyvallah Eyvallah bizim dinimiz ne? Allah'ın asıl olma dair veya semada olma dair Bize ki bizim dinimiz en Allah Sistemem Bir gün Mesih Aleyhisselam cariye ne sordu? Biz en Allah Allah nerede? O yolu sistemem semadadır Diyor ki ben diyor müsaade ben bunu böyle anlamıyorum ben bunu şöyle anlıyorum Allah'ın değeri ne kadar hani zaman zaman yapmışız çocuklarımız var diyor ki mesela çocuğumuz var Ahmet onun ne kadar seviyorsun bana diyor bu kadar Değil mi? Ellerini açar Şimdi İmparator diyor ki ben şunu şunu anlıyorum Nebi Sallam cariye sordu ey Allah Eylül'ün iki manası var acaba Birden fazla manası var bu kadar da var Bu manalarından bir tanesi mekan olarak ne demek yani zat olarak ne demek manalarından bir tanesi de değer olarak ne demek yani o zaman cahil nedir toplayan iki şeyden müslüm olmuş oldu da dedi ki Allah nerede yani zat, zat nerede Allah'ın ya da dedi ki Allah'ın değeri ne kadar çünkü emin olduğunu kim anlatıyor dedi ki ne kadar yani Allah'ın değeri ne kadar diyor ki oğlum canım cahilin cevabından Nebi Sallallahu ne sorduğu anlaşılıyor Cariye ne dedi? Semada dedi Ha demek Nebi Sallallahu Allah'ın zatının nerede olduğunu sormuş Bunu anlıyoruz diyoruz değil mi arkadaşlar? adam diyor ki onu da dedim çünkü sema kelimesi iki şey şekilde anlaşılır bir zatının yüksekliği iki değerinin yüksekliği o zaman bakın toplayacak olursak diyor ki adam adam diyor ki şimdi toplayacak olursak biz Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin sorusu muhtemel yani iki şeyden birisini tartıyor diyor ki ey cariye Allah nerede bizim anladığımız mağazı o dedi sema değil mi? ya da şöyle sordu Allah'ın büyüğünü nerede sana göre oyunu semada hani şöyle şey yapar ya da Arap'ta böyle yaparlar şimdi ihtimalde oldu mu rivayet iki manadan bir ihtimal mi? ihtimal yüzde elli yüzde elli İzâ el ihtimal bakale bir konu hakkında ihtimal varid olursa onunla iktidar hüküm çıkarmak ne olur? Batıl. E yüzde elli ise yani o olabilir bir bunların cevabı var mı var ya çok basit bir düşünce yapmıştır şimdi bina etsin yani sadece bu iki rivayeti bırakın ne kadar rivayet verdiyseniz hepsinden şüphe yani getirdiğiniz bütün rivayetlere bir şüphe getirebilirsiniz yani getirebilirsiniz veya elin içinde muhalefetini soruyorum inşallah tamam burayı anladık inşallah o yüzden bizim bu dersimizde benim sizden ricam olaylarsa hangi delil söylenir bunu hangi delil itirazı bu önemli değil bir tane delilin olsun onu ispatlayabilir değil mi? akıl edemediği delil de yeter ama inanmak istemiyorum 20 tane delil getirsen zaten inanmıyor o yüzden diyor ki delili zikretmekten daha çok delili ne yapmak mesela isim diyorum buna Andrei Varasat'ın ne demiştir? شرف الأمريك بالعلم والتفسير والتطريق الحمد لله الذي قد أظهر علم الرسول من وراء الأشهر وعلى لسان الشافعي وهونا فهو الذي له ابتداء دونا ما في حتى صار كل من فرار الحزم أو كبارا وخير الكتب الصغار معصومين بالورقات للإمام الحرمي هو إمام عمرو ورقة المسألة usul fıkıh yapmıştır İmam Amr'ı usul fıkıhta mukadime sunar insanlara bir şeyler anlatır kısaca benim bu okuduğumun tarifi işte bu usul fıkıh İmam Şafik olmuştur insanlar ona tabi olmuşlardır kimleri büyük eserler yazmışlardır kimleri de küçük eserler yazmışlardır sonra ne demek ne de وَنَصْلُ مَا عَلَيْهِ غَيْرُهُ yoksa kaide yoksa rivayet bilmemiz sizi tatmin etme noktasında veya iman etme noktasında demiyorum tatmin olursunuz iman edersiniz ki etmek zorundayız ama mevzuları ilmi olarak tahsis edilmez veya başkalarını ispatlama adına veya mübareklerin getirdiği şüpheleri def etme adına zayıf olacak sadece rivayet bilmenin ölçü değil eğer rivayet bilmenin ölçü olsaydı yani bugün kim iman ikna alakalı rivayet ediyor ama baktığımız zaman herkesin müşnaflarını böyle bana biraz benzen içersen hep şunu diler inşallah sanırım imam dileğinin hırsını vermiyor hakikaten Allah subhanahu ta'ala çok büyük bir hırs vermiştir evvel vermiştir ama gel ki bu kadar rivayetlerin bilmesine rağmen çok büyük hatalar yapılmıştır imamları da bu dünyanın beraber olmadığı 9 gerek görürse 10 tane fayda olur bu faydaları arkadaşlar başta olduğum gibi ünlüğün en şerefli ilk tatlımı olduğu için bu faydaları ünlüğün onlar için çok iyi tut edip öğrenmemiz gerekir burası anlaşılmıyor inşallah şey şimdi tezleri görüş yapıyoruz diyoruz ki bütün sefer tezleri Şimdi biz her zaman derslerde olsun, kitaplarda olsun görürüz biliyorum. Dedim ki tevhid kaça ayrılır? Üç ayrılır. Rububiyet, rububiyet, intikam. Rububiyet tevhidi nedir? Rububiyet tevhidi Allah subhanahu ve teala fiillerinde birilerine. Yani öldüren, gelirten, yaratanların hepsini Allah subhanahu ve teala'nın fiildir. Bu fiiller ne yapmak Allah subhanahu ve teala'yı birilerine yani rızık veren sadece kim Allah yaratan sadece kim Allah öldüren sadece kim Allah ne söyleyince gün rızıkta problem var mıydı? çok yoktur yani Mekke'nin şömlülüğe problemi çoktur ama asıl problemleri neredeydi? bölünmekte çünkü yıllarca insanların soruyor bu vakti Mekke'nin müşriklerin rızıkta problemi Mekke'nin müşrikler Allah'tan gayretinden çağrı mı var mıydı? çağırıyorlar değil mi? Allah'tan gayetini yardıma çağırmıyorlar mı? Ne şey olmuşsa çağırıyordu. Peki yardıma çağıran bir insan neye inanır? Onun sana yardım edip senin üzerindeki zararı kaldıracağına inanır. Zararı kaldırma Allah'ın sevgili mi? Cumhuriyet Allah'ın sevgili demek mi? Bak müstehmüşün sorunu var. Ha müstehmüşün Cumhuriyet mevzusunda zahir olan açık olan mevzularda sorun yok o ayet. Ama Cumhuriyet mevzusunda sorun yoktur diye kestirip atarsan bunu düşünür. e, bunu tabi şu an bulunduğumuz makam makamdan kalkmış olsam Hürriyet sorduğunu tavsiye etmiş şekilde hürriyet sorduğunu tavsiye etmiş şekilde işlemek gibi ama gerek kalıp olarak külli olarak bir mana veriyor o zaman hürriyet sorduğunu Allah'ın fiillerinde bulunur hürriyet sorduğunu İsrarullah bir ceza Allah subhanahu wa ta'ala inanmak ibadete bulunur bir de ikinci tavsiye edilir işte bilmiyorum إفراد الله عز وجل بما سمى ووصف به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله من غير تعطيل ولا تكييف ومن غير تمثيل ولا تشريع على كل هذا تشبيه لفظ Allah subhanahu ve teala gerek kitabında gerekse de Resulün diliyle mi sünnette isimlendirdiği ve vasıflandırdığı şeylerde isimlendirmek ve vasıflandırmak ancak tatil ahiret tehdit ve bütün bunlara bizim o bunun için yazdım şimdi buraya kadar anladıktan sonra diyoruz ki bizim taksimat yani tevhid bu üçü ayrılması sahabenin döneminde var mıydı? şöyle bir tuhafası var mıydı? deriz ki yok demek e, tam ödüm şöyle diyorum hocam kastın ne var bundan? lafız olarak mı var bunu soruyorsun yoksa manu olarak mı var bunu soruyorsun lafız olarak söylüyorum yüzünü gör mana olarak şudur o yüzden bakın dersimizde bunu bulunuz yaradır her zaman her zaman arkadaşlar meselede tavsiye bilmek lazım bir mevzuyu anlamak için o mevzuyu açmak lazım aksi halde anlaşılmayacak o zaman diyor ki sahabe döneminde var mıydı? manen vardı lafın yoktu mesela şunu diyecek Arapçada kelime kaça ayrılır? Türkçe'ye ayrılır aslında İsim Yani Kur'an'dan herhangi bir ayet ya bir içinde bir isim var, ya bir fiil var, ya bir harf var. Değil mi? Peki, sahabe döneminde var mıydı Arapça da kelime çağrılır? Fiilde ne diyorlar ya? Neden? E, burada bir datım var hala. Her bir datım yok. Kelime ee, e, çağrılmasını sahabede yoktu. E, Diyoruz ki, sahabeler buradan yeni takdir Laftan yoktu, manen yoktu lafzen mi yoktu yoksa manu olarak mı eğer lafzen yoktu dersin tamam lafzen yok o zaman sen şu kıldığın namaza da namaz deme namaz kılması yoktu ki sadece son salat olan yani daha müşahat ettiği ıslah lafızlar da bir sorun şey yok önemli olan mana olarak bir akşamlaması tabi şundan sormasınmasın lafzı bidat olmaz diye bir şey söz konusu değil lafzı bidat olur ama mana olarak var mıydı? var mesela İslam'da Kur'an'da diyor ki aşağı ediyor Şimdi Allah subhanahu wa ta'ala ne buyuruyor? Bir tane ayet şimdi okuyacağım inşallah bu ayette tevhidin üç kısmı da var tek bir ayette tevhidin var Allah buyuruyor ki Rabbi semavatı vel ardu ve ma beynahuma fa'buduhu ve rabbehu ve ibadetihi hal ta'lemu lehu diyor ki gördüğünün ve her iki, her iki arasındakilerin ile o halde ona ibadet et ve ona ibadete sevap göster onun için bir araç biliyoruz bakın şimdi bu ayeti anladım şimdi gelin bu ayette niye arayalım bu sevgi, üç kısmını arayalım ne dedi gölgenin ve her kişi şey arasındakilerin vakidir hangi tevhidin o halde ona ibadet et hangi tevhidin ve ona ibadete sevap göster diyor ki onun için bir adak biliyorum hani denge yok bir ayete tecrübe çıkmak bu en tatlı en tatlı en tatlı yani bu arkadaşlar değil mi? bunlar da dahil zannediyorum tabi bu zan bu en tatlı arkadaşlar da dahil hepimizin bu bildiği Arapça kıymayı bildiği ve Türkçe karşılığında bildiği bir ayet var ve tecrübe çıkma var lazım anladım da en az Türkçe tercümeyi bildiğim tane ayet o ayetin içinde çok kısa bir ayet o ayetin içinde bile teyzin çıkışmıyor ayetin içinde var bilmekten daha büyük bir ibadet var mı? Yok. Yok. Bakın şimdi burada bir, yani bu çok önemli. Burada bir elimden intikrar içinde yani şu demek. Hamdın bütün etikrar. Bütün hamd. Buradaki de iktisattır. Yani sadece Allah'a buradaki yani iktisatlandır. Hamd bütün anlatına mahsus Allah'a bu hangi kısmı? Değil mi? İbadet. Peki Rabbul Alemin aleminden bütün sıfat nerede? İki tanesi Rabb, Allah, Allah'ın tanesi. Yani şimdi muhalifler bize diyor ki bakın muhalifler bize diyor ki tevhid nerede? Bize bir süre onu boğdu o ayeti bile bilmeye geliyor. Yani diyorlar yani kısmında böyle yani biz diyoruz ki Allah subhanahu ve teala ile alakalı bir tane mevzu getirir bize Bir tane mevzu getirir tek bir tane Bu üç kısmın dışına çıksın Bizden biri bir tutulduğu zaman biz ya böyle biri şey getirir ya da soruyla da getirir Böyle şey şöyle yapın arkadaşlar Bize bir tane mevzu getirir Allah'ın zatıyla alakalı Şehrimizin üç kısmının içine çıkmış getirebilirler mi? Düşünün şey bir şey bulamaz Mutlaka bu üç şeyini Bir şeyini dağıtılır Tamam buraya da anlayın şöyle Şimdi bütün bunları anladıktan sonra kaydelere geçiyoruz. İşte akıl mevzunun odaklanması gereken nokta bu. Mevzunun odaklanması gereken nokta bu. Birinci kaydımız Allah Azze ve Celle'nin bütün sıfatları hakkında ehli sünnetin inancı üç esas üzere kaydımdır. Yani üç esas vardır ki bu et, üç esas eğer kişi kendi nefsinde tahakkuk ederse kendi nefsinde gerçekleştirebilirse arasından çaldığında o zaman bütün kitapta muhafız olur üç şey birincisi Kur'an ve sahih sünnette gelenlere ispat ettiği noktada ispat etmek net yapın noktada ne yapmak net yapın yani Kur'an'dan ve sünnetten isim sıfat mevzusunda bir rivayet geldiği zaman bir ayet Kur'an'dan Kur'an'dan bir ayet sünnetten bir rivayet geldiği zaman ne yapacak ispat edecek ispat edecek net yapıyorsa mesela Allah dedi ki sen müşrik sen müşrik var bize hemen Rabbini atacak iddia ediyor dedi ki senin Rabbini bilmesine o zaman ne yapacaksın ne diyeceksin birinci kaydını buraya bilmiyorum ikinci kaydı Allah Azze ve Celle'nin gelen bu isimlerinde ve sıfatlarında teşbihine yani Allah'ın eli bizim elimiz ya Allah'ın eli sizin gibidir yani Türkçe'de bunların ayakları döne gittik yani ön ayak diyoruz da el olur Arapçada el olur Hazreti Bilgi diyor ki e, ben aklımda gidiyorum aklımın evleri bazen gidiyor o yüzden diyor ki bak Allah'ın evi e, benim evimle aklımda gidiyor mu? ben gidiyorum diyor diyor e o zaman niçin Allah'ın evi benim gibi evim gibi olsun diyor diyor ön ayak ön ayak bir şey diyor bir de alimler yıllarda tartışmamış mı? Deverin demin deverin deverin bu şey olur yani bu e, heva heves olur ona evden maaf yani şimdi o zaman diyor ki ne yapacağız teşbihe teşbihe katılmıyor üçüncü kaide ilk patladı teşbihe katmadı keyiflendim yani Allah'ın eli vardır bizim elimize benzemez ama böyle böyle Allah anlıyor keyfiyetini ne yaptın Allah'a var ama keyfiyetini Allah'a havale ediyor çünkü biz Allah'ın kitaplarının keyfiyeti var mı? var ama bize çok İmam Mali'ye soruyorlar hani mevcuttan kovduğu alan kısmı meçhul ne diyor? İstiva'u malum İstiva nedir? malum yani bize malum işte olmak demek İstiva üstü olmak demek yani arayla kullanıldığı zaman üstü olmak demek ne diyor istiva malum ne meçhul? diyor keyfi meçhul diyor mu burada keyfi malum yani keyfiyet yoktur diyor mu? Demiyor. Ne diyor? Meçhul. Ne meçhul olur? Var olan bir şey meçhul olur. Yani var ki yok yokluğa zaten meçhul yani. Tamam o zaman birinci kaydımız bu. Bunu da anladık inşallah. Şimdi ikinci kaydımız. Allah Azze ve Celle'nin isim sıfatları tevkiyetidir. Yani dondurulmuştur. Herhangi bir insan şöyle diyemez. Ya şu binaya bak ne kadar güzel bir bina bunu yapan mühendis maşallah Allah yaptığı binaya devlet edersin vesaire e bu mühendis bu kadar güzel bina yapıyorsa o zaman mühendislerin en büyük büyüküdür Allah Azze ve o zaman Allah Azze ve Celle'nin mühendislik olmaz benim mantıken hayal ürünü olarak olsaydı Allah'a sıfat veremeyiz Allah ne diyor? Bilmediğin şeyi söyleme kulak diyor hepsi bundan ne? Sorumludur o zaman bunların hepsi tevkiyeti ve kimsenin bunda konuşmaya hakkı yok nas dışında tevkiyeti yani bunu diyormuşlar böyle anladık bu ilk ve ikinci kaydı bunu diyor üçüncü kaydı mücmel olan lafızlarda ki en önemli lafızlardan bir tanesi mücmel yani manası kapalı olan lafızlarda tavafuk etmiş durumda illendirmeden ispatı ve nesil mesela ki şimdi şöyle bir soru olacak Allah böyle ve mekanda mı? cevap veren olsun inşallah şey vermeyin yani mekanda olsun peki yani bir mekanda binlerce hangi o mekanda ve ama mahlukatların en son noktası araç Allah'ın üzerinde Mahlukatların en son noktası ne? O araç Var mı aklının karşında? Onun köküsü nereye kalkmış? Geri de görüyor her geri E bu kökü arşa göre ne? E, kökü şöyle aklınız bir hafta gidiyor O zaman Arş yaratılmış her yeri kaplamış mı? O zaman arşın üzerinde mekan olamaz ki Nasıl olsun arşın üzerinde? altın üzerinde bir boşluk yok altın üzerinde yokluk da yok bak mesela şunu anlatayım yokluk düşünün bakın ne gelir aklınıza şey kalk kalk karanlık yok ona geldiğinde karanlık da yok karanlık da var yoksa olmazdan yani gözünü kapat karanlık hiçbir şey yok şimdi o zaman ne diyeceksin ki mekandan kalktın bakın bu mücver diyeceksin yani hep çünkü talep tarihle ya Allah sen mekan isnat ediyorsun hemen başka oranla tartışıyoruz Yani mekan isnat ediyorsun dediğinizde biz hemen savunmaya geçiyoruz ya olur mu mekanı kabul ederiz lan sonuçta var sanki bu havaya tutmuş gibi oluyoruz Allah'ın hükümeti var mı? mesuliyetten kastım bütün hikmet Allah bütün hikmet hepsi hikmet bütün Kur'an'da gelmiş mi? gelmiş mesan Kur'an'da gelmiş mi olarak gelmiş Kur'an hani bütün sıfatlarda Kur'an veya sünnet ne diyor derdik sustuğu zaman biz ne yapardık susardık ya ama mekan diyoruz e şimdi kendini de çalışmış oluyor değil mi mekan dediğimiz zaman hani biz Kur'an'ın lafızlarını ispat eder değil mi konuşmadığı yerde konuşmazdık ama şimdi görüyoruz ne diyoruz mekan o zaman burada soru sorana direkt cevap vermek kastırır diyoruz ki sizin mekandan kastınız nedir? eğer senin mekandan kastın Allah subhanahu ve teala'nın arşının üzerinde olmasıysa o manada Allah o manada Allah mekanda yine elinde neden? mekan kelimesini dinler o manada Allah arşı üzerindedir şimdi bir soru Allah ismindir isminden kastın bütün hükmet ne Kur'an'da bunun ispatı var ne de nefi var eğer senin bütünden kastın bir boşlukta yer tutup da onu o boşluğun etrafı onu kuşatmış bir şeyse çünkü her bütünün bir şey kuşatır bu manada Allah bütün olmaktan nedir? nedir? eğer senin bütününden kastın kendisinde sıfat olan bir şey kendisine işaret edilen bir şey kendisine yönelilen bir şey Allah o manada nedir? kim tamamlayacak? o manada işaret edilendir dua edilendir yönelilendir ne içindir demiyor neden ne ispatı var ne demedi çünkü bunlar da Allah'a bütün, bütün insanların gözünde ne Doğru bir tat olan gözle gözle bilen gözle görülebilen sıfat olay Allah gözle görülüyor Allah böyle görüyor o zaman bütün gitmez o zaman ruh senin bütünden kalsın derse ki benim bütünden kalsın görülen bir şeyse evet Allah o manada kim tamamlayacak görülen şimdi şey. demiyor o lafı kullanmıyor ne Kur'an'da var ne de sünnette var tamam buraya anlatın inşallah dedi ki Allah mekanda mı mekandan kastım, kastım ne? Eğer senin mekandan kastım yaratılmış bir mekan yaratılmış bir mekan yani ne? Bütün her cihet yaratılmış. Eğer senin mekandan kastın yaratılmışsa Allah yaratıkların içine dahil olmaktan hürriyene veriyorsa o münezzehtir. Ama senin mekandan kastın arşın üzeriyse Allah o manada mekan e, Allah o manada arşın Türkiye'de kullanmıyorlar ona çünkü nefret etmek de yani çünkü evet çünkü tabi mesela İbn Teymiye bunu söyler İbn Teymiye demiş ki Allah'ın yolunda bunu biliyor bir sürü bir Allah atarlar Allah e, düşündüğü vesaire ya sultan Allah Allah'ın izni İbn Teymiye'nin kelamını har har cümle dinlebilir İbn Teymiye böyle bir şey hiç yerde dememiş İbn Teymiye bunu hiç yerde dememiş bir de İbn Teymiye bunu reddetmiştir Teymiye bunu reddetmiştir aynı bu söylediğini söylemiştir mesela bir i Sünne'ye bakın çok bakıyor Minhal-i Sünne'de der ki Siz mı? Bütünden kalktınız eğer kendisinde sıfat olan bir şeyse evet Allah o manada sıfatı olamıyor ama sizin bütünden kalktınız yaratma benzeyen veya bir boşlukta yarattıkta o boşluğun kuşatmasıyla Allah bundan bu manada müşir olmaktan münezzehtir bu manada içinden münezzeh edilmiyor Kur'an ne ispat etmiş münezzehtir bu ikinci kaydı anladık inşallah tabi bu anlamda kullanılması güzel olan bir kelimedir aslında bunlar bir tane aynen bu şekilde Thank you. Şimdi çok önemli kaydelerden bir tanesi. Dördüncü kaydı. Allah Azze ve Celle'nin her ismi bir sıfatı saklar ama her ismi bir sıfat olacak diye bir şart söz konusu değil. Şimdi bakın mesela Allah Azze ve Celle'nin birkaç tane ismini sayın kardeşim. Şimdi bir isim Allah Azze ve Celle'nin Rahman ne sıfatı var bunda? Rahmet eden. Bakın mesela benim ismim Yılmaz. Bende Yılmaz'a sıfatı var mı? Evet, ben olamazsın. 10 kilo taşıdım, 20 kilo taşıdım, 30 kilo taşıdım. Sonunda ne? Yılmaz'lar. Çünkü insanlar da bu şartı çok konuşuyor. Mesela Muhammed ne? Öyle. Belki bir Muhammed sinirleri çocuk var, belki etrafı kaptar. Bunlar güçlü bir çocuk. Hiç övülmüyor yani. Cenk o zaman insanların için illa bir kısasa delalet edecek diye bir şey e, söz konusu değil ama Allah doğruluğunun ismi bu manada değil her isminin ne olur mutlaka bir kısasa ne yapar delalet eder mesela Allah'ın ismini Rahman nedir Rahman'ın manası? merhamet eden, rahmet eden peki bu sıfatlar mı Allah'tan? var nedir o sıfatın ismi rahmet? kadir kadir ne? Kudret sahibi olan. Peki var mı Allah'ta bu sıfat? Var. Ne diyor sıfatın kudret? Allah Zevce'nin isimlerinden bir tanesi aziz. Nedir? Kudretli olan. Peki bu var mı? Var. ne diyor Kudret. O zaman Allah Zevce'nin her kimin bu sıfata mutlaka ne yapar? Delalet eder. Ya bir delalet eder ya da birden fazla sıfata telazim noktasını delalet eder. Bu da kapsiyonlar. Oraya gitmiyor burayı anladım ama her sıfatı bir isimler delalet olmaz şimdi Allah'ın bir sıfatı var mı? var evliyenin ismi var mı? ya el bana yardım et diyelim o zaman her, her sıfatı bir birbirine delalet edecek diye bir şey söz konusu Allah'ın istiva diye sıfatı var İslam'ın demek istiva sıfatı var Müfteri diye bir isim var mı? Şura eden yok Tamam burayı anladık inşallah Her isim bir tutarı O zaman diyoruz ki bir insan dedi 99 tane tutar say bana 99 sayarsan altın altında 99 tutar çok kolay Tamam burayı anladık inşallah O zaman kaç tane kaydı oldu şu an kadar? Beşinci kaydemiz Allah Azze ve Celle'nin sıfatlarının ve isimlerinin her biri kemal olan bütün ve kemal üç derece yüksek en üst olduğunu hiçbir yönden naksiyeti eksikliği diye bir şey söz konusu olamaz bütün isimleri ve sıfatları nedir Allah Azze ve Celle'nin kemalidir şimdi Allah Azze ve Celle'nin bütün isimlerin kemal olduğunu görelim. Hem mesela Allah Azze ne diyor Lillahul Esma'ül en güzel isimler Allah'ındır en güzel isimler Allah'ın mesela ne gibi Allah'ın en güzel isimler mesela Rahim e şimdi Muhammed'in de Rahim ismi yok mu? Allah ona Rahim demiyor mu Kur'an'da? E ya Rabbi senin için en güzel ama o, güzel isim Muhammed'de de var yani güzel isim şu, şu mu anlıyorum? yani bunun için yemek harcılar ne kadar hoş oluyor yani bunun için Mehmet Yakuplar çok kötü oluyor mesela bu yani güzel isim bu değil neden Allah'ın isimleri en Çünkü altında bir sıfatla bir sıfata delalet ettiği için onun ismi en güzel. Peki iki sıfat dediğimizde ne geliyor? Şimdi iki sıfat. Peki sıfatların yine kemal olduğunu belirleyelim. Tamam isimleri bulduk. En güzel isimler Allah'ın Sıfatlara geldiğimizde Lillahi meselil ala En güzel metaller En güzel metal kimindir? Allah'ın diyor mekan burada sıfat en güzel sıfatlar Allah'ın diyor o zaman bu hikayetten ne anlıyoruz Allah derecelerinin bütün isim ve sıfatları nedir kemal derecesindedir hiçbir eksiklik içinde yoktur şimdi 5 tane kaydı yaptık değil mi? Geriye kaç tane kaldı? 4 diyelim işte bu dönemde iki gün yani bu önümüzdeki süre ve yarım bu dört kaydeyle işaretlenmiş olur çünkü bu kaydeler çok geniş şimdi altıncı kaydı şimdi burada hepimiz Allah'tan yardım diyelim Allah bize zikr versin çünkü kutladığın aklın ne olsun buradan yıkılan diye altıncı kaydı Allah Azze ve Celle'nin sıfatların zatı ve fiili olmak üzere ikiye ayrılır zatı ve fiili olmak üzere ikiye ayrılır gerek görürsek ileride değiniriz ama Allah alem gerek görmeyeceğiz bazı sıfatları vardır hem zatı hem fiili o ayrılır ama aslen şöyle diyelim külli olarak Allah Azze ve Celle'nin sıfatları ikiye ayrılır zatı ve fiili şimdi zatı sıfatlar neler? neler? Allah Azze ve Celle'nin zatıyla kaim olan zattan ayrılmayan zattan ayrı olmayan ayrılmayan dilemesiyle diye bir şey söz konusu olmayan sıfatlardır yani mesela el yüz göz bunlar var mı Allah'tan? var bunlara Kur'an'ları işaret etmiş oluyor bunlara biz diyoruz ki zatı sıfat zatı sıfatın tarifine ne dedik? dilemesine bağlı olmayan batıyla kaim olan ve ayrı olmayan sıfatlar yani şu gibi evet Allah Azze ve Celle'nin zatıyla mı evet yani Allah diyor peki bazen olur bazen olmaz diye bir şey söz konusu mu? değil değil her zaman yazılır mı? ya en mesela gök bu Allah Azze ve Celle'nin zatıyla kaim zatından ayrılmaz dilemesine, de, dilemesine bağlı diye bir şey söz konusu değil. Yani dilediği zaman Allah ele olmuyor, dilediği zaman oluyor diye bir şey söz konusu değil. Burayı anladık mı? Şimdi fiili sıfatı anlattıktan sonra daha bir soru daha yapıyorum. Tamam. Bunları hep Allah'ta olan şeyler. Sonradan olan şeyler değil. Hep Allah'ta. Ezelen, ezelen, ezelen olan şeyler. Ezelen, ezelen, ezelen, ezelen, ezelen, ezelen, Allah Azze ve Celle'nin zatıyla kaim olan zatıyla kaim olan yani en dediğimiz zaman Allah Azze ve Celle'nin işte bu Allah Azze ve Celle'nin zatıyla kaim olan zatından ayrılmayan yani Allah'ın nedir? Evet her zaman Allah'ın dilemesine bağlı olmayan şimdi Allah Azze bazen bir şey diler onu bazen yapar bazen yapmaz ama bazen elim olsun bazen elim olmasın diye bir şey söz konusu değil yani zatın sıfatların dileme, dilemeye bağlı olarak bir şey söz konusu değil Allah sabit bir işgal şey değil tamam burayı anladık inşallah anlamayan varsa buraya sorun bakın soru bir şartla sorulsun inşallah o şart da şu eğer anlaşılmadıysa sorulsun veya bir şey ilave etmek isteyen ekstra bir fayda vardır zihninde onu söylemek isteyen söyler tamam bir şey söylüyorum şimdi Allah'ın kararını diyanet eğer bir şey yani tevkili yapılmıyor tevkili Allah'a mahsus ama Kur'an ve sünnetin ispatı da değil mi? Nasıl var bunlar? Eğilir mi? Evet. Olamaz zaten ispatı var. O anlaşılmaz olmuş. Hayır çünkü nefiden kastınız ne? Eğer nefiden kastınız ispat edilen bir sıfat nefsin tabi olamaz çünkü şey eğer bu Kur'an'ın Allah'tan gayetinden öğrenmeseydi bunda birçok şey şey itiraf bulunurdu ama yok ama burada böyle bir şey şimdi bir sıfatlar Allah Azze ve Celle'nin dilemesiyle alakalı Zaten sıfatlar ne? Dilemesini Bu sözcüğünü dilemesiyle alakalı tamam dilemesiyle alakalı olan sıfatlardır zatlı sıfatlar gibi her zaman Allah Azze ve Celle'nin zatına lazımiyeti diye bir şey söz konusu değil yani her zaman Allah Azze ve Celle onu yapacak diye bir şey söz konusu değil çünkü bunu arayalım inşallah mesela inme inme ne diyor Allah belirine şey zaman iner belirinin son şey müşterinde iner değil mi? son şey müşterinde iner son müşterinde şimdi el her zaman var ama ilme de her zaman var geziyor muyuz yani Gezerin üstü değil demiş Allah Azze ve Demek ki fiili kitaplar ne ilerlesine bağlı değil mi? Ama Rabbin zatıyla kadim yani onu yapan Allah Azze ve Celle'nin zatı bakın bu çok karıştırılıyor hatta mesela sınıfla talebeler de bunu çok karıştırıyorlar biz zatı kitaplara ne diyoruz Allah Azze ve Celle'nin zatıyla kaim olan sanki yedi kitaplar zatıyla kaim olmayanmış şey. diyoruz anlaşılıyor böyle bir şey anlaşılmayacak yani o fiili yapan Allah Azze'nin bir zaten onlar da bir Allah Allah'la bu Allah Allah Azze'nin onları yapar her zaman yapacak diye bir şey söz konusu şimdi çocuğu manaya devam ediyor. Allah Azze'nin dilemesiyle alakalı olan sıfatlardır zati sıfatlar gibi her zaman Allah Azze'nin zatına lazimiyeti diye bir şey söz konusu değildir istiva Arşı yapmadan önce arşın üzerinde istiva etmiş miydi? arşın üzerine denenin adı olur arş olarak o zaman ne anlıyorum burada demek ki dilemesine bağlı bir zaman yapmış bir zaman yapmamış bir zaman yapar bir zaman yapmış şimdi bu tip taksimatlara alimler bazı sebeplerden dolayı ihtiyaçlarında sadece döneminde zatı istifat ve türlü istifat diye bir şey var mı bir taksimat çok önemli diyeceğiz mana olarak bunları laftan mana olarak şu dedi çünkü Allah Resulü Sallallahu sadece gezmeni istemiyor tabi ki o sahabe yani bundan daha akıllı değiliz ki biz anlıyoruz ki Allah gecenin istediğinde inmiyordu sahabe bunu hayli ayarlanmayacak yani mana olarak biz de tabi ama bunu isimlendirmemiş peki, peki niçin telefonu isimlendirmiş bakın şimdi bu tip, bu tip taksimatlara alimler bazı sebeplerden dolayı ihtiyaç duydular sahabe döneminde insanlar neden fıtrat böyleydi fıtrat böyleydi herhangi bir şüphe getirilmişti vesaire bidat ehli tarafından şüphe sokulması diye bir şey söz konusu o zaman ne değil bir şey söz konusu değil onlar gelen nasları zahir üzerine alıp manasını tutup ederek tutup ederek ne yapıyorlar da anlıyorlar dilde fasulyeyi üzerinden devam ediyor yani onların dili Arap dili kullandıkları dil hiç bozulmamıştır fasulyeyi üzerine devam ediyor şimdi bu türlü bir mutlu anlamı bir türlü bir yönünü anlamı çünkü lehçeler var mesela ben çocuğum e, Türkçenin %99.9'unu anlarım yani Türkçeyi eşit diğerleri anlamı konuşma sayısı yani yüzde altmış ama yüzde doksan dokuz nokta dokuzunu anlarım ama gidiyorum mesela Adıyaman orada bir şey anlamıyorum yani Türkçenin yüzde anlayan ben oradaki Türkçenin yüzde yirmisini yüzde otuzunu anca anlıyorum neden yoksa farklı Ama dilinde şu an öyle yani ülkelere göre değişiyor ama sade bölümünde fakirlik dediğimiz asıl Arapça devam ediyor o yüzden onlar bu lafları duyduğu zaman onlar buna nasıl olduğunu zaman peki ne yapıyorlardı? Öldüğünü anlıyorlardı, çok üzüyorlardı Tamam, buraya kadar anladım. Neden bunu söyledim? Yani mana olan sahabeler hemen bunu idrak ediyorlar ama sadece ne dememişlerdi? Zahı veya sindir diye ayrılmamışlardı tamam Şimdi dedik ki dilde de sapıklığı devam ediyordu sahabelerin ancak sonradan bu değişti. Yani örnek veriyorum Şimdi kardeşler hepimiz burada adım adım ilerleyerek bir yere varacak. İnşallah bu vardığımız sonuçtan sonra anlayacaksınız zatı ve sevgi sıfatlardaki takdimatın ne kadar önemli olduğu ve bu takdimatı tüketmenin birçok işgali çözdüğünü görüyoruz. Bakın şimdi. Şimdi zaten Nebi Sosyal'ın soru cevapı böyle Hüseyin Şeyh Hüseyin de bunu çok yapardı Hüseyin Şeyh Hüseyin'in kaderlerini dinleyin Hep böyle kaderleri kendisine mukatab olur çünkü Allah Resulü'nü dinliyor Hep Allah-u Alem derdi sahabeler Bazıları hatta cevap verildi Sahabelerin bu Resulullah'ın öneridir ve bu yaşayarak öğrenmek her zaman daha faydalı olmuştur tarih boyunca da böyle Şeyh Hüseyin'in de o yüzden bunu çok yapardı yani biz bunu örneklendirerek yaşayarak öğrenmişiz yapmışız bir çocuk atıyorum orada Allah böyle ve Celle'nin tüm isimleri ve sıfatları kemal Kemal Bu delillerdir, bu delillerden aklında olanlar var mı? Hangi delil söylemiştim? Aklında olan en güzel isimler Allah'ın Sıfatta hangi ayeti yazılmıştır? En güzel isimler Allah'ın O zaman Allah böyle ve Celle'nin tüm isim ve sıfatları kemal var mı? Yok ne Kırka göre istisna yok 73 kırka göre istisna yok Dedim ne dedik şöyle dedim ikinci şöyle Anlık olarak dahi bakın anlık olarak zamanda olarak bakın Anlık olarak dahi Allah Azze ve Celle'nin kemal olan bu isim ve sıfatlarında nakıtlık eksiklik diye bir şey söz konusu olabilir mi? Ebeden yani Allah Azze ve Celle'nin işte ilmi var ama bazen cahil, olan, cahil olabiliyor. Bazen unutabiliyor. Ama böyle bir şey söz konusu. Hocam tarihler bilmiyor, Allah'ın bilgi tutasına malum görüşme olmamış. Yok onu anlatacağız. O ayrı bir Şu, onlar diyor ki sen ilmini nispet etmemen karar O yüzden nakıt diyor söyleyen kimse çıkmamış ama kemale etme nasıl ne yolda tartışma olur müddetine göre sen bu tutanları net edersen bu Allah için kemal bir de şuna tutayım Allah devamını yoldur ama karşıdan karşıdan sana düşün bulamıyorum diyor ki bir de bilememesi onun için kemal diyorum ama bir şey kemal etmez bilememesi onun için kemal eğer diyor bilseydi ya bu adamın düzenli düzenli biliyor şimdi Allah zalim olmuş olur ya yarın bana düzenli anladın mı ona göre bunlar çok tatlı bunlar çok tatlı yüzden bu ince ayrıntılar verilmemiş Rabbim nasıl eder bunu kadar veriyorlar şimdi o yüzden Allah nasıl sözlerin sıfırsalar bilmiyor hiçbir sıfırsalar şey bilmiyor benim bilmem zor manasına gelmiyor ben bilmiyorum şimdi burayı anladık mı? burayı anladık şimdi kardeşler hep beraber burada adımlarını ilerliyoruz birinci soruyu sorduk ikinci soru dedik ki anlık olarak dahi Allah Azze ve Celle'nin kemal olan bu isim ve sıfatlarında nasıfı, geçtikliği gezi şekilde konusu olabilir mi? Olamaz. Tüm ümmetçi Allah, Allah değişiklik olmaz. Böyle anladım. Şimdi üçüncü soru. Anlık olarak bir sıfatın, bir özelliğin olmaması eksikliği delalet eder mi? Keder. Mesela insanın ilmi, görmesi, duyması. Şimdi Allah Azze ve Celle'den, Allah olarak kendimizi ele alarak ele alarak bunu şimdi ilim insan için ilim kendisi insan için kemal nedir? kemal değil mi? İlim, ilim, yani ilimin varlığı, ilim olması insanda nedir? Kemal edenler. Neyi bilmesinden bahsetmiyor. İnsan kötü bir şey bilir, o ilimin nakşiyi denmez, bildiğinin nakşiyi O ayrı Ama ilim aslen kemal nedir? Kemal. Ben şimdi arkadaşlar, varlık olarak saniye iki saniye aklım gitti Allah böyle benim bu aklımı aldıran sonra bana geri verdi bu iki saniyenin içinde dahi olsa benim için bir nakısı bu sonra bir şu da şey. yani bütün akıl bunu kabul ettiği bir şey aklı olarak şey olsa Allah bile diyor duyanla bilmeyen görenle görmeyen laflarda bir sorular bu olur mu yani aynı değil bunlar tamam burada bir şey söz konusu yani bir işler söz konusu değil buraya da anladık Peki bakın şimdi. Muhalifler emrisinde diyorlar ki biz Allah'ın istivasını yüzlerini kelam tutumunu vesaire bu kitapların hepsini inkar etmemiz lazım diyor. Neden? Diyorlar ki şimdi bakın Allah Azze ve Celle'nin yaptığı her şey tamam. Her şey. Yani bütün insan cehenneme bile sokmasını kemasını da Allah'ın hakimiyetine var hakim her şeyin küresi yapar bu hikmetler ya bize malumdur ya meşhurdur bilemiyoruz ya malumdur ya yaptığı her şeyin her şey istisnadır kemal şimdi Allah Azze ve Celle'nin yaptığı her şey kemal olunca bu yaptıklarının içinde ihtiva var mı? Yüzün var mı? Kemal var mı? Var. Peki bakın şimdi. Şüpheye bakın. Diyorlar ki madem ki bu kemal Allah Azze ve Celle arşı yaratmamıştı sonradan ne yaptı yarattı İstibatı kemal mi? Kemal, kemal ne sen Allah? Niye istibatı kemal diyoruz? İstibat kemal de İstibatın öncesi ne olmuş olması lazım? Yani bu işler kemalin anlık olarak şimdi bana burada itiraz edemezsiniz Şimdi neden çünkü daha düşüyoruz Hepimiz sıraya adım adım gidiyor Dedik ki sıfatların Allah'ın yaptığı her şey kemal olması lazım Allah'ta eksiklik bulunamaz Doğru mu? Sıraya adım adım gidiyor Bana itiraf etmedin şu an İtiraf etmediğin için bir itiraf şu an yeteneğe hakkımız yok diye görülüyor değil mi şimdi? Öyle, öyle görülüyor Eğer Allah Azze ve Celle'nin kelamı Musa'yla konuşması kemal miydi? Kemal miydi kızdağdaki halinde? Kemal Eğer Allah Azze ve Celle'nin konuşması kemal olsaydı Kemal olsaydı konuşması kelam kemal olsaydı ne olması lazımdı? Her, her zaman bunu her konuşmasında işte Allah konuştu Musa'yla sustu Ona göre öyle Şimdi işte kemalin anlık olarak bulunmaması eksikliğe delalet eder şuradaki ortaya atınca ehl-i ne yaptı? zatı ve fiili sıfatlar diye ne yapar? ayrılmak o kadar basit ki bunları şükretmezlerden ama ilmin bütün üzerine ne yaparsan bina eder bakın sen şöyle diyebilirsin şüphesiz ya kardeşim değil mi? zat diye fiili bilmez Allah kemal diyor mu? diyor benim kelamım var diyor bu diyor ben iman ederim kurtulurum tamam böyle şey yok ancak sen az önce o muhalefet bir şeyler itiraf ettin o itiraftan şimdi ne olmuş oldu sanki dönmüş oldun o işaret etmen lazım yani bak diyelim ki sen akiden sağlam fıtrat dedin sen direkt ne yaparsın ben iman ettim dersin ama burada 20 kişi olsa 70 kişi falan bir insan olsa sen onlara tezgah ediyorsun peki sana ne yazıyorsan bir insan bu şüpheyi atsa Hedef etmen lazım. Hedef etmen lazım. Abi sen ne yaparsın? Sen daha önceden sevgi öğrenmiş ama yeni var. Bunlar şüphe koyuyorlar orada. Şimdi anladın mı? O yüzden diyor çıkıp oturup kendini gördüğü belli olup olmaz. Hocam e, malum ki yani şüphe hastalığı e, şüphe hastalığından çok çok daha beter bir hastalık. Aynen öyle. Aynen Çünkü şüphe kalıcı. Evet. Şehveti sen def edersen o şüpheyi nasıl def edersin? bakın ne bilen bir şey gelmese bile sen direkt ne yaparsın? Kendi sabrın onu da öğrenirsin. Ama şüpheye cevap gelmediğinde şöyle farkında kalın. İmanı ne diyor böyle? Hani bu doğru tarih mi? Güzelce bundan atlayacak mıyız? Yani insan bir kez aşık oluyor. İnsan yıllarca aklında kalıyor. Ya bu Allah'ın dini. Eğer bu aklında kalmıyorsa sen şüphe düştükten sonra bütün rahatsız etmiyorsa imanda Şüphe etmen lazım. Sorun yani imanda şek ve şüphe kalmıyor mu? Şek ve şüphe kalmıyor Şimdi bu taksimatı kadar bir kişi birçok işgali ne yapar söyler ve birçok işgal e, şüpheyi ne yapar der. Bakın şimdi mesela bir Allah'ın arşının üzerine istivası yeri göğü yaratırken istiva etmiş değildi değil mi? göğü yarattı Allah arşın üzerine istiva etmiş miydi? Değil, değildi tamam Yeri göğü yarattı sonra onu istiva etti değil mi? Yeri göğü yarattı sonra istiva etti Yeri göğü yaratmadan önce Tabi değil Şimdi Allah Azze ve Celle yeri göğü yaratırken arş var mıydı? Yeri göğü yaratırken arş vardı etmiş arş yeri görmezsen kuvvetlerin yeri göre yarattı sen arş var mıydı? vardı yeri göre yarattı sonra iftira etti peki yeri göre yaratırken iftira etmiş miydi? etmemişti şimdi ben ne diyor yeri göre yarattı sonra arş iftira etti yeri göre yarattıktan sonra etti mi? etti yeri göre yaratmadan önce bilmiyoruz inat yok iftira edip etmediğine dair bilmez yok burada şöyle bir şöyle bir rivayet Allah'ın yönüyle hadi Rabbim hidayet edin çok işler söyleyeceğim inşallah hadi inşallah diyor bunlar hepsi şimdi Allah Azze ve Celle yeri göğe yaratırken ısrar etmiş mi? Arşlardır onlar yeri göğe yaratırken çünkü arş yerin göğün en sonudur yerin göğün içine dağıtılmış en sonudur mahlukatın mahlukatın en sonudur haddi haddi yeri göğe yaratırken ısrar etmiş mi? etmemiştir yeri göğe yaratırken ısrar etmiş mi? Yedi göz yaratmadan önce İstihar etmiş miydim? Aklım gibi maddeler burada ne yaparız? Tavaklık edelim Burayı anladım Peki istiva Kemal dedik ya her şeyi yaptı her şeyi kemal İstiva kemal ise Yeri göğü yaratırken neden müsteri değildi? Kemal sorması lazım Allah'tan yeri göğü yaratırken Mesela bizim şöyle bir soru sormaya aklımız, aklımız yok ama Cedel bağından Ya Rabbi senin için kemal efendileri göre yaratırken bunu yapmak yapmış olman gerekmez midir? anladın mı? peki aşk onun üzerindeydi üzerindeydi yeri göre yaratırken maaşın üzerindeydi aslına gibi o kadar basit bunların cevabı ama şimdi bu şüphelerin böyle bir bu, bu, bu, bu inşallah bu şubeleri etmeden zannımız yanımda anlattı biz anlayacağız bunu inşallah şimdi Arşon'un üzerinde mi cevap Arşon'un üzerinde değil tabi peki bu muhalefine bir malzeme ama zahiren baktığında Arşon üzerinde istiva etmiş değilse o zaman bir protesto işler bakın şunlar karşı düzenin ikiler değildi ve asla varsa o zaman da yer göz yaratılıyor şüphe nereden çıkıyor şüphe ve onların getirdiği de eğer arşın üzerinde değilse Allah istiva etmiş değilse Allah arşın üzerinde istiva etmiş değilse ne dedi Allah Altın altında başka bir seçenek var mı? Olmaz da Başka bir seçenek var mı? Çünkü üstüne iktilar mümkün. Özel şeyler hadi Ağaç yerde göklerinde şey, şey, Allah mevzudur. Kolay olsun. Bunun içerisinde bir konuşma. Müslüman var mı? Yok. O mantıkta yeterli olan. Neden? Ne olursa olsun, ne olursa olsun, ağaçın üzerinde olmadığı o hafif bu büyük bilmem kimler de olur